มหาการุนิโกนาโทอัทายาสับปานินังปุเรตวาปารมีสับบาปัตโตสัมโมทิมุตตมังเอเตนะสัจวเจนะมาหุนตุสับุปัตวะมหาการุนิโกนาโทหิตายาสับปานินัง ภูริทวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโมทิมุตตมัง เอเตนะสัจวัจเจนะมาหุนตุสัพุปัตวามหาการุณิโกนาโทสุขายาสัพปานินังปูเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโมทิมุตตมัง เอเตนะสัจวัจเจนะ มาหุนตุสัพปุปัตตวา